Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Makka fathesidan keyin avatlagan qo'shin va fidoilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu qitim to'liq zafar quchib qaytib kelgandan keyin bir mahal Madinada muqim turib elchilarni qabul qildi. Joylarga yerlik ma'murlarni tayinladi. dini da'vatchilarni evatdi va alloh taoloning diniga kirishdan bosh tortib arab jamiyatining shu topdagi yuzilinish taqdiriga tamba bermayotgan bir qism kishilarni adablash uchun qo'shin tashkilida va zarbidorlarni yo'lga soldi mulki amaldorlar Biz yuqorida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga hijriyaning 8-yili yil oxirida qaytib kelganligini aytgan edik. Uzaq ötməy Hicriyanın 9-cu ili Muharremnin hilal iyi Mədinə da cülalandı. Muşu arlıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər qayız qəbilələrə musaddiq, zakat yığış işlərinə məsul mülki əməldarlarını evətdi. Bu musaddiqlərdən birinci Uyayna ibni Hisni rəziyallahu anhu Bani Tamim qəbiləsinə. İkinci Zeyd ibni Hüseyin rəziyallahu anhu Bani Aslam və Ghiffar qəbiləsinə. Üçüncü, Abbad ibn Beşir Eşhali radiyallahu anhu, Bani Sulaym ve Muzeyne kabilesige. Dördüncü, Rafi ibn Mekkes radiyallahu anhu, Cüheyne kabilesige. Beşinci, Emre ibn As radiyallahu anhu, Bani Fezara kabilesige. Altıncı, Zehkak ibn Sufyan radiyallahu anhu, Bani Kilab kabilesige. Yettinci, Beşir ibn Sufyan radiyallahu anhu, Bani Ka'b kabilesige. sakkizinchi ibn lutayba al azdi roziyallohu anhu bani zabiyan qabilasiga to'qqizinchi muhojir ibn umayya roziyallohu anhu sanoga o'ninchi zayyat ibn labid roziyallohu anhu azral mavutga o'n birinchi adi ibn hotim roziyallohu anhu bani tay va bani asad qabilalariga o'n ikkinchi molik ibn nuvayra roziyallohu anhu bani hanzala qabilasiga o'n uchinchi Zafarqon ibn Badr radhiyallohu anhu Bani Said qabilasining bir qismiga. 14-chi Qays ibn Osim radhiyallohu anhu Bani Saidning yana bir qismiga. 15-chi Alao ibn Azrami radhiyallohu anhu Bahraynga. 16-chi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Najronga. Sadiq va Jizya har ikkisini yig'ish uchun evatlagan edi. Mazkur musaddiqlarning hammasi Hijriyaning 9-yili Muharram dili evatilgan bo'lmasdan, balki ularning bir qanchasi shu qabila xalqlari islomni qabul qilgandan keyinla ondan evatilgan. Shundoq, bu musaddiqlarning Hijriyaning 9-yili Muharram dili buncha joylarga evatilganligi islom davlatining Hudaybiya sulhisidan keyin qanchalik zo'r muvaffaqiyatlarga erishganligini ko'rsatdi. Әмілиетті болса, Мәккі пәте қылынғандың кейін адамла топ-топ болып ұсламға кірішкі башлыған еді. Әвәтілген қошылла. Әр қайс қабейлі вә аймақлаға мұсәддіқ, закат еқочы мүлкі әмәлдарлар ивәтілгенедек, Yerim aral təvəligide umumizlik tenişliğini işqa aşırış üçün bəzi caylağı qorallıq qoşun əvədişki doğru gəldi. Növətdə məşu məqsəddə evətilən qoşun və elib verilən ləşkəri yürüşlərinin qısqa cəriyanını bayan qıb ötümüz. 1. Ubayda ibn Esi Əl-Farazi qoşunu 50 atlıqdan təşkillənən bu qoşun Hicriyanın 9-cu ili Muharremdə Bəni Təmim qəbiləsi cəza yürüş qılışqa evətildi. Onların içində bir mü muhacir yoki ansar yox idi. Səbəbi Bani Tamim xalqı şu ətrafdakı qəbilələri Mədinəyə qarşı küşkürtgən va ularni jizya g'ayrimusulmon fuqarolar topshirdigan boj topshirishdan bosh tortishga qutratgan edi qo'shin kunduzi yoshirinib kechisi yo'l yurib oxir ularga sarda ucum qo'zg'adi dushmanlar keçip getdi. musulmonlar uladın 11 er 22 ayal ve yeşiği toşmağın 30 narisiydi balını kolgu çürüp, madinaga haydab geldi. Ve ulanı ramli binti Arısı roziyallohu anhanın korosu orlaştırdı. Udul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin işik tüyüdü toxtidi ve ''Ey Muhammed, buyaqı çıqın'' deb toğlaşdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ulanın aldığı çıkan idi. Ula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge yipişi bilip yalurğulu durdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ula ulan birden birgi boplu peşin namızgı kirip ketdi. Namazdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidning saynasida o'ltiratdi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bas munozirlish beqish va mushoira etib ajdodlarining ish izlari bilan mufaqiraga tushib beqish o'yi borlig'ini aytdi va o'zlarining dongdir notiqi Atarut ibn Hajibni maydonga chiqarib nutq so'zlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga qarta islom notig'i Sabit ibn Qays ibn Shimas radhiyallohu anhu ni buyurib, javob notiq so'zlatdi. Ondan ular shoiri Zabarqon ibn Badrni maydonga chiqarib, mushoiriga solgan edi. U mufaxira she'rlarini o'qidi. Onunğa qarta İslam şairi Hasan ibn Sabit raziyallahu anhu meydanğa düşüb, yüz duranı müşairə etib, dəlmədəl cavab qaytırdı. İki hətib və iki şair müşairə və mufaxirdən toxtub idi. Əlçilərin biri boğan Əqra ibn Habis, onun şairi, bizden şairlerimizden mahir iken, Onun xətibi bizning notiqlarimizdan so'zman ekan ham ularning ovozi bizning ovozimizdan jarangliq va o'nlik ekan dedi Ondan ular musulmon bo'lishdi payg'ambar sallallohu alayhi sallam ularni nihoyatda yaxshi kutib oldi va ularga xotin bolalarini qaytirib berdi ikkinchi xutba ibn omir qo'shoni shu yili safar iyida tabala tavalikidan turbiga yaqin joyda o'rinlashgan qasam qabilasining bir oymig'i o'tgan edi Qutba raziyallohu anhu boshchiligidagi qo'shin 20 odamdan tashkillangan bo'lib, har ikkisi birdan to'g'iga navbatlash minib maqdi. Qo'shin dushmanga ushtum tutujum qilib, ikki taraf kaskin elishdi. Natijada har ikki tarafdan xeyli ko'p kishi yordar bo'ldi. Qo'shin amir lashkari Qutba raziyallohu anhu va yana bir qancha kishi shahid bo'lib ketdi. Oxir musulmonlar g'alaba qilib dushmanning mol-chorva va qizg'otinlarini g'animat elib Madinaga aydab keldi. 3. Zahkok ibn Sufyan Kilabi qo'shoni. Bu qo'shin shu yili Rabbul avvalda Bani Kilab xalqini islomga da'vat qilish uchun evatlagan edi. Bani Kilab xalqi da'vatga qoyil bo'lmag'achqa orada urush yuz berdi. Urushda musulmonlar ustunlikni egilab, dushman tarafdan bir odam o'ldi. Alqama ibn Mujazzir Muldaliji qo'shoni. Bu qo'shin shu yili Rabbul oxirda Alqama roziyallohu anhu boshchiligida 300 odam bilan jiddiy dengiz soyiliga evatildi. Səbəbiyə, Əbəyşilərdən bir gün kişilər ciddi dəniz sahiliga toplanıb, Məkkəliklərə qarşı qaraqçılıq və bulağçılıq hərəkətləri ilə şoğullanışını planlayan idi. Əlqəmə rəziyallahu anhu ciddiyə yetib berib, dənizə işkirilib girib, bir aralığa ötgan idi. Ular müsəlmanların zərbisindən qorxub tarqab getişdi. 5. Ali ibn Abu Talib qoşunu. Məzkur qoşun şu yili Rabbiul avvalda Tay qabilasining Qalas nomli butini chiqib etishga evatildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alini 150 odam 100 do'ga va 500 ot bilan yo'lga soldi. Uning bir qora bayroq va bir oq to'q ata qildi. Qo'shin Hatamning mahallasiga yetib berib, tong saharda hujumni boshladi. Ular jahon yorg'icha Qalas butini chiqib tashlab, nurg'un kishilarni asir elib, qo'y kalalarni yig'ib, bir yoqib bo'lgan edi. Əsrlər içində Ədi ибн Hatemnin həmşirisi mübayidi. Ədi ибн Hatem Şamğa keçib getdi. Musulmonlar Qalasbutunun xəzinəsindən 3 dana qilic və 3 dana savutni bayqadı. Ular o'tir yo'lga kelganda o'lji g'animatlarni taqsim qilib bo'lishib olishdi. Eshib qolgan qismini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga atab ayirib qo'yishdi. Shu qatorda Adi ibn Hatemning oila tavobatlarini taqsim qilishmagan edi. Asrlar Madinaga elinib kelingandan keyin Әди ибн Атамның әмшірісі пәйғамбар саллаллаху алейхи вассаламге ялурып мұндақ деді. Ей Расулуллах, мұраббім юқап кетті. Ата анамдың айырылып қалдым. Мен бір яшынып қалған міскін аялмен. Маңы яқшылық қысыла. Алла өздіргімі яқшылық қыла. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin murabbin kim idi? deb so'rab edi. O ayol Adi ibn Hatem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve Allah va Allohning payg'ambaridan qochgan edi, dedi de o'z ishiga ravon bo'ldi. Әтсі яны хелік аял алдыңқы күндікі дәклі ялурды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламы оқшашлы жауап 3 Үшінші o о yana яны Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдығы келіп, алдыңқы күндікі сөзіні тәкрарлады. Шының білен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны ихсан қылып қойып атты. Шу вақытта оның енді тұрған turgan bir кісі er o Ali разияллаху anhu еді дегучіләмі бар. iliq ayolga rasulullohdan uloq so'rmamsan devdi u ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga man uloq basila dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga bir to'gi buyurdi adining hamshirisi madinadan chiqib udul shamga qerindishi adi ibn hotamning yeniga bordi u qerindishiga rasululloh otang qilmagan ishni qildi shung san mayli rig'bating bo'lsin yoki bo'lmasin uning huzuriga borg'in dedi Шуның белән әди һеч кандай панахлыгы yoki omonlik ahdisi bo'lmagan ahvolda yo'lga chiqib Madinaga keldi va Abdulloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eshik tuyida to'xtadi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldida yukinib o'ltirib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohga hamd sano etib, "Nima deb qachding? La ilaha illalloh deyishdan qachdingmi? Bir Allohdan boshqa ilohning borligini bilamsan-ya?" deb so'radi. Әде, яқтап жауап бәді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біраза геп қылғандан кейін yana Аллаху акбар deyilganga қачамсан yoki Allohdanmi ulug' bir ilohni bilamsan dedi. Әде, яқтап жауап бәді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Яһудилар Аллоһның ғазабига учырғанлардыр. Насарлар озғын милләттер дегенде. Әде, мен haqiqatan yoqlag'uvchi musulmondurman dedi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin çırayı kuşallıqtın cilvelendi ve onu ensarladın bir kişinin uygu orlaştırdı. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen ət akşam körüşüp durdu. İbn-i Sah Rahimullah'ın Ədi İbn-i Adəm raziyallahu anhudun naql qılan bir hədisdə şındaq deyilgən. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni üyüge başlap girip aldıdı olturğuzub mındaq degen. Sözlügün ey Ədi İbn-i Adəm, sen rukosi əməsmidin? من ها شنداق ایدم دب جواب بد. او سن خلق نان آرسته مربا غنیمت نان توتن برن ایرویل شوقق ایگمس میدن دب سورد. من ها شنداق ایدم دسم. او سینان دینان دا آشنداق قل شرامی деди. دید. من از برای خدا شنداق ایدی دیدم و او چوقم برحق پیغمبر ایکن. پیغمبرلردن باشقا کشی اخمایدگان بیلیدیکن دب جزم قلدم. imom ahmad rahimullohning adi ibn otam roziyallohu anhudan bayon qilgan bir rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam adiga ey adi musulmon bo'lg'in omon bo'lasan degan adi men dindarman deb javob bergan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sening diningni men seningdan ubdaroq bilaman degan u mening dinimni meningdan ubdan bilamsan deb so'raganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha sen rukus emasmi Sen xalqning orasidan Mirbayni yavalasan emasmi? degan. Әді, ә, шындақ дегенде, ой шындақ қысан сенің деніңді қатты алал болмайды ғо, деген. Әді мұндақ дейді. Расулулла салаллаху алейхи вассалам маңы шу гептәні қылып еді, мән оныңғы қайты кеп қылмай, раз боп олтырды. Имам Бухари рахимулла Әді ибн Атам разияллаху анхудың нақыл келтірген әдісті мұндақ деген. Бір чағды біз Расулулла салаллаху алейхи вассаламның озырды едік, bir kishi kelib uningga nomrodlikdan datlandı. Orqadan yana bir kishi kelib yo'lning xavfli ekanligidan, qaroqchi va bulonchilarning xavfidan shikoyat qildi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga: "Ey adi, sen Hira degan shaharni ko'rganmi? Agar umring yar bo'lsa, yolg'iz bir ayolning Hiradan yo'lga chiqib, Baytullohni tavob qilib qaytganligini ko'rsan, u Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Yana umring bo'lsa, Kisra İran xandallıqının xəzin və dəbinələrini fəti işğal qılısılə. Ey ədi, ömrün bosu yəni şunu görsən ki, bir odam sadiq uchun qo'lga liq oltin ko'mish to'sqizib chiqib uni qabul qiladigan odamni izlaydi hatto topolmaydi dedi hadisning oxirida adi roziyallohu anhu mundoq degan man ilqi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar qilgan musofir xotinning yeradan hatto uningdinmi yiroq aldin yolg'iz yo'lga chiqib Baytullohni tavob qilib qaytganligini, Allohdan o'zga hech kishidan ansirmayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kisra ibn Urmuz Iran xonining xazina qulublarini chaqqonlarning ichida men bor edim. Endi Alloh xolisa payg'ambarimiz aytgan kishi qo'liga oltinni sadaqa uchun elib chiqadi degan so'zida deyilganlarini sizlarning umringlar yar bas ko'rasizlar. Tabuk jangi Hijriyaning 9-yili Rajab Hammaga ayonki Makki fathisi haqiqatan to'g'ri aqida va sog'lom hayot yo'li bilan botil, noto'g'ri tunish va jaholiyatchi turmush andisini bir-biridan keskin ayirgan hal qilg'ush posil bo'lgan edi. Shuningdan e'tiboran butun arablarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning barhaq payg'ambarligiga nisbatan dargumanda bo'lishiga qilcha o'rin qolmagan edi. Shundaqla bu voqeadan keyin tarixchoqi tamoman o'zgacha aylanib, kishilar Alloh taolaning diniga top-top bo'lib kirishga boshladi. Biz uni elchilar haqidagi bayonlardan yana Hajjatul Vidada vidolish hajjidga qatnashuvchilarning sonidan ko'rib ola olamiz. Ichki qiyinchiliklar tugaganlikdan musulmonlarning Alloh taolaning shariatini o'rganish va o'gitish hamda islomiy da'vatni keng qanot yoydirish uchun foydali sharoit hozirlangan edi. Jangning sababi Afsuski, bu jahon azaldan tinjigan emas. shu chog'da musulmonlarning tinch da'vat ilib berishiga hech qanday asossiz to'sqinlik qilayotgan bir dushman kuch asta asta bosh ko'tarib chiqdi u bo'lsimi ayni davrda dunyo bo'yicha harbiy kuchi eng zo'r jahongir rum xandonligi edi biz oldingi bobdagi bayonlarda ular bilan bo'lgan to'qinishning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning elchisi haris ibn umayr al azdi roziyallohu anhu busra valisiga maktub ilib ketayotganda Shurahbil ibn Amru al-Ghassani tarafidan tutqun qilinib o'ltirilganidan tortib boshlanganligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oris roziyallohu anhuning intiqomini ilish uchun zayd ibn oris qo'shinini evatib rumliqlar bilan mutia degan joyda kaskin ilishgan bo'lsimi ammo urushda ulardan intiqom ilishga muvaffaq bo'lolmaganligini biroq bu urushning yiroq yaqindagi barliq arablarning ko'nglida musulmonlarga qarta g'oliblik tuyg'usi paydo qilganligidagi yaxshi ta'sirini so'zlab o'tgan edik shuningdek keyin qaysar rum xondoni muta urushining musulmonlar uchun keltirgan ijobiy ta'sirini va o'z mustamlikasi bo'lgan arab qabilalarining rumliqlarning asoratidan qutulib musulmonlarga al bo'lish ko'ydi bo'layotganligini bu xil ideya va burilish uning ziminiga qadamma qadam ishkirlab kirib arab sham chegarasiga tahdid selayotgan birdan bir xavf xatar bo'lib qolganligini to'nib ketdi Шуңа у мусулманларның күчі зорыйып тақабыл тұрыш мүмкін болмайдыған чоң күшке айылыныштен бұрын, болыпмы Румға қарашлық араб райларда чоң қалаймықанчылық ва қарышлықлар жүз беріштен бұрын чоқым мусулманларны йоқытыш керек деп қарады. Мұшу мәнбәәтләні нәзірді туткан Қайсар, Мотия орышығы толық 1 ел болмай тұрыпла, Румлықла, Rumga qarashli гассан arablari ва boshqa араб qabilalaridan qo'shin tashkillashga kirishdi ва чоң qonliq to'qinishga tayyorlik ko'rdi. Romliqlar va G'assallarning urush tayyorligi haqidagi to'liqsiz ma'lumotlari. Romliqlarning musulmonlarga qarta keng ko'lamda urush qo'zg'ash uchun jiddiy tayyorlik ko'rayotganligi haqidagi xabar Madinaga har tarafdan uchib kelishga boshildi. Hatta xavf va andisha shu darajaga berib yetdiki, ular Madinada shundoq bir g'ayrisada anglansimi, Rumliqlarning tajovuzi deb o'ylaydigan bo'lib qoldi. Bu xil andisha va tashvish kayfiyatini Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq bir voqeaga bildirgan ifodasidan aniq ko'rvog'ili bo'ladi shu yili yana hijriyaning to'qqizinchi yili ma'lum bir oyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir oy ay ayollarga yaqin bormaslikqa qasam qilgan edi va uyning ustidagi baliqxonaga chiqib olib ulardan ayrilib turgan edi sahoba kiramlar dastlabda ishning tegini uqmay payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning hammasini biroqla taloq qilayotgan cheg'i Шуңа еш қайсысы билан ара еш қылмайдыған оқшайды деп ойлап ғамге патты ва көңілдері ғаш болышты. Өмір разияллау әнху бұл вақаны нақыл қылып мұндақтайды. Менің әнсарладың бір қайрындышым бұрадырым бар еді. Мән Мәдинеге кірәмей қалсам, u shu kundagi xabarlarni manga yetkazadi u kirolmaganda man yetkazatdim biz madinaning yuqorisidagi bir mahalda o'ltirardik rasulullohning qishig'i navbat билан kirib chiqardik Şu çağlarda biz Ghassan padişahlardan bo'lgan bir padişahdan ansiraydik. Anlaşımızca o bizge qarşı qo'shin tashkillatdidek. Biz uningdan intayin hushyor holatda edik. Bir kuni ehliqa do'stim ushtim tut ishigimni qiqib, "Och, och, tez och!" dedi. Men Ghassanliklar kaptimi desam, u balki uningdimi cho'ng ish bo'pti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollardan o'zini chetga olibdi dedi. Yana bir ibarada Ömer roziyallohu anhu mundaq degan. Anglashlarga qaraganda g'assallar bizga hujum qo'zg'ash uchun atlangan ekan. Bir kuni heliqi do'stim navbat bo'yicha Madinaga kirib ketgan edi. U kechdi chiqib ishigimni qattiq urdi va "Uxlab qoldingmi?" deb to'ladi. Men qattiq vahim ichida uni oldiga chiqdim. O "Chata xopdi" dedi. "Men nima bo'pti? G'assallar kelibdimi?" desam, "O yo'q, uningdim yomon ish bo'pti." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollarini taloq qilib yutibdi dedi. Mana buningdan ko'rvag'li bo'ladiki, musulmonlarning Rum doiralarining tahdidiga taqobul turish o'tkinchi davri intayin jiddiy ham vahimalik bo'lgan. Оның үстіге румлықланың ұрыш тәйярлықы әққыдекі қаварлар мәдениге етіп келіш білән yerlik мәдениетке ерлік мұнапықланың иғвагәржілік әрекетлері вәзиетіні текімі кәскілләштіру әткен. Бұл мұнапықла Пайғамбар саллаллаху алейhi вассаламның әрқайсы жаң мейдаллардекі нөсіретлері вә оның ер жүздіке ешқандық бір сұлтандың қоқып қанмайдығалықыны balki o'z yo'lida paydo bo'lgan har qanday koshilni cho'qim supurib tashlaydiganligini ko'rib turibmi Yenil islom diniga va musulmonlarga qarta ko'nglida yoshirib kelgan razil ham xiyollarining bir kuni amalga işçidin, riyallıqı aylanishdan tekeci umidini üzmügen idi. Şun ola bu qitim nihoyatda ve ketdi va harakatini tizlatdi bir harbiy harakati to'g'risida eng yangi ma'lumot yuqorqila musulmonlar duch kelgan ahvollar va erishgan ma'lumotlar edi. Shu asnoda Shamdan Madinaga yog' ilib keladigan Anbat qabilasiga tava arab savdogarlari Madinaga kelib tushdi. Ularning aytishicha, Iroqli Rum podshohi 40 ming kishilik qo'shin tashkillab, uning qo'mondonligini Rumliklarning pushtidan bo'lgan bir kishiga tutqizgan. U yana bu urushga arab xristianlardan Lahmi, Xozam va boshqa qabilalarni qatnashishga chaqirgan. qo'shinning oldi bal kelib o'rlashgan va kazalar. Buning bilan musulmonlarning ko'z oldida ajoyib bir cho'ng xavf-xatarning vahimalik qora ko'langisi zoir bo'lishga boshildi. Vaziyatning texmo jiddiylashganligi. Shu kunlarda havoning intayin issiq, tomuz vaqti bo'lishi vaziyatni texmo jiddiylashtirayotgan omillarning biri bo'lib, bu Madina xurmalari milq-milq pishgan mazgil edi. odamlarning bog'varallardan va soyliq daraxtlarning tuvidan ayrilg'isi kelmaydi qisqasi bundoq beab chog'da safarga chiqishni hech kim xohlamaydi buni oz deb musofir yiroq safar jafoliq va qiyinchilik eg'ir edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning keskin qaror chiqarganligi foydasiz omillar ana shundoq ko'p ahvol murakkab amaliy sharoit qiyin bo'layotgan bo'lsimi lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davr sharoiti va vaziyat taraqqiyotiga hammadan inchki va hammadan yiroqni ko'rarlik bilan nazar silib turyotadi u navodi bu qitim mushundoq olqiliq paytda Rum tajovuzchi qo'shinning payliga sal qarab beparvolik qilsa va ularning musulmonlar kontrolligidagi rayonlarda xohlagancha timis qilib yurishiga hatto Madinagacha ot chaptirib bastırıp kelishiga yo'l qo'yilsa, uning islom davlatiga va musulmonlarning siyosiy, ijtimoiy shoni shavkatiga ta'sir qandoq bo'ladi? Hunayn vaqasida amdili qoqshatqich zarb yegan va eng oxirgi tiniqlar bilan jon talishayotgan jahiliyat tarafdorlari bo'lgan mushriklar iqimi bu chaqda qayta jalinib, yana bosh ko'tarib chiqishi mumkin-ku. Shuningdek, musulmonlarning kutilmagan talafotga yo'liqishini to'rt ko'zi bilan kutayotgan va Pasq Abi Amr qatorliq Rum xandonligi bilan xufiyani aloqalashib, eg'iz burun yalishayotgan munofiqlarning Rumliqlar musulmonlarga oldi tarafdan hujum qilganiman, orqa tarafdan musulmonlarga zarba berish ehtimolga nihoyatda پیغمبر صلی الله علیه و سلم و sallam va sahobiy kiromlarning islom da'vati yo'lida to'lgan ajoyib zo'r badallari va ko'rsatgan tirishchanliklari ko'pikka aylanmamdi. Shuncha uzoq yillardan beri qonliq janglar جاپالق لشکری یورش لب بدلیگه من مشقت کن نتیجه و موفقیت ل اصل قلدن کت ممده خسخسه بو موفقیت لانن همسی اون تنسیز یکل دمس ما دیگر لان اویلایت من مشلانن همسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیانید شنو او بو قتیم شرایط نان قندق بولشیدن قطی نظر دشمنان چیگر تهوالیگه کنکلم نگیرش قزقب ularning islom diyoriga bostirib kirishining qat'iy oldini olishni qaror qildi jangga tayyorlik ko'rish chaqirig'i payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaziyatni mana mushundoq to'g'ri mo'lchallagandan keyin sahoba kiromlarni urush tayyorlig'i ko'rishga chaqirdi makka va boshqa arab qabilalariga odam evatib kishilarni safarvar qildi ilgirki janglarda dushmanga tuydirmaslik yuzsidan jang nishonini oshkorlamaydi lekin bu qitim ahvolning jiddiyligi va xavf xatarning ig'irligini nazarda tutib rumliqlarga qarshi urush qo'zg'aydiganligini oshkor e'lon qildi va to'liq tayyorlik ko'rilyotsin uchun ahvolni eniq uqtirib barliq musulmonlarni jangga chaqirdi shu asnoda sura baroatning bir qismi nazil bo'lib musulmonlarning jasoratiga va jangovorligiga ilhom berildi shuning bilan bir vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana musulmonlarni bu urushga ko'proq iyoni berishga alloh taoloning yo'lida nachar va e'tibor demay xayri saxovat qilishga chaqirdi musulmonlarning bas pasta jang tayyorligiga otlanganligi musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning rumga qarshi turish chaqirig'ini anglagan eman bas pasta ovoz qo'shdi ular qo'lma qo'l tayyorlik ko'rib noiti tezlikda madinaga hozir bo'lishdi Әш пәш дегіч кішілер әр қайсы аймақлардан төгі тайлақларға меніп, әр қайсы көчі еғіздірдің мәдениге қарап еқішқы башылды. Bu jangdan dillarga munofiqlik o'rnashib ketganlardan boshqa 3 nafar kishi bulardan mustasnodir. Bir mu odam o'zini chetga olmadi. Hatto namrat kambag'al kishilar xarajatdan qisilganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, o'zlariga uloq berishni, o'zlarining rom bilan bo'ladigan urushga qatnash irodasining borligini aytdi. Shuningdek, musulmonlar yana bas-basda pul mol iyoni qildi. Sadiqa badi xayr-saxovat qo'llarini keng ochdi. Osman ibn Affan raziyallohu anhu shu kunlarda 200 to'ga va 200 o'qiya naq pul bilan tijorat karvonini tashkillab Shamga yo'lga sanmoqchi otadi. U bu mollarning hammasini Alloh yo'lida qilib otdi. Orqadan yana 100 to'gini egar jabdoqlar bilan iyoni qildi. Keyinroq yana 1000 dinar tillani ko'tirib kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etigiga to'kkanida u dinarlarni sharaqshitib o'ng qo'lidan so'l qo'liga to'kib Buningdan e'tiboran Osman qilib salgan ishlarning uningga ziyni bo'lmaydi dedi. Osman raziyallohu anhu arqa-arqadan i'ana qilgan narsalar naq dinardan boshqa 900 to'ga va 100 otqa yetdi. Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu 200 o'qqa i'ana qildi. Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu mol dunyosining jimisini ib keldi. U bu urushga tunji bo'lib i'ana ib kelgan kishi bo'lib, oilamga Alloh va Allohning rasulini qoldirdim dedi. u 4000 dirham iyoni qilgan edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu آباس رضی الله keldi. Abbos نورگون anhu nurg'un mol dunyoni ib keldi. Talha, Said ibn Ubada va Muhammad ibn Maslaha radhiyallohu anhu lamu nurg'un mol dunyo iyoni qildi. Osim ibn Adi radhiyallohu anhu 9 vasaq, 1 vasaq 150 kilogramga tan xurmi iyoni qildi. Bir qancha kundan beri iyoni قوچلانم oyi زلمت. Hamma odam ozdir ko'pdir sadiqa va inomlarni ib keldi. Hatto hech narsa topolmaganlar bir mut o'lcham birligi bo'lib, hozirgi 8 litrga tang yoki 2 mut bo'lsa-mu bir narsalarni ko'tarib keladi. Musulmon ayollarni qarab turmadi. Ular qudratining yetishicha belay yuzik, monchaq, xalxon, putqa asadigan zinnat bo'yimi, halqa, zira va uzuk chog'liq bir narsalarni e'ona qilib bu urushni qo'lladi. Qisqasi, hech kim qo'l qo'shtirib turmadi. hamma odam mol mulkidan ozdir ko'pdir iyona qildi faqat intayin oz sondagi tabiati razillik bilan yug'urilgan munofiq badbaxtlarla pul mollariga ko'z qizartib bekog'a berishga chidamadi ular texi muni oyatda munofiqlar mo'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiqa qilg'uvchilarni toqatining yetishicha ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiqa qilg'uvchilarni ayblaydi ularni masxar qiladi Sura Tavba 79-oyatda aytilgandek, musulmonlarni masxir qilishdi. Musulmonlar qo'shinining Tabukka qarab atlanganligi. Musulmonlar mushundaq jiddiy tutish qilib urush tayyorligini bitirgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Madinaga o'z o'rinda Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu ni yana bir so'zda Sibah ibn Arpata radhiyallohu anhu ni qoldirib yo'lga chiqdi. U yo'lga chiqish oldida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ni maxsus o'z oilasiga qarashga qoldirdi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yurib ketgandan keyin munofiqlar ali roziyallohu anhuni ayblab uning ustidan so'z cho'chak qilganlikdan u darg'azab bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kayindan yetishib oldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni madinaga qaytirib sen bilan man horun bilan musoga o'xshash bo'lsak rozi bo'lmamsan biroq mandan keyin payg'ambar kelmaydi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuni madinaga qaytirib qaytirayotgandan keyin tabukka qarab ilgariladi zo'r qo'shin bo'lganlikdan o'ttiz ming kishi bo'lib musulmonlar ilgari bundoq zo'r ko'lamda tashkillanib boqmagan edi musulmonlar garchi iyoni qo'llarini kang ochgan bo'lsimi tayyorliqlar yetarlik bo'lmagan edi Шоң қошынды яналы озоғлық вә ұлақ мәселесі де зор қиынчылық көрілді. 18 адам бір төгіге нөвәтлішменді. Bəzdə ular dəl-dərəxlərinin yopurmaqlarını yeyişki məcbur olub, eğiz və ləvləri işib getdi. Tögü ulaqlarga mingili yetişmigəndən üstüge ussuzluq azabığı çidimay tögüləni öldürüb, ulanın su xaltısıdaki sularını içişki məcbur boldu. Şu səbəbdən mu bu qitimqi cəngə, Ceyşül Usra, qiyinçilıq cəngə edəb nam berəldi. Qoşun şimalğı yürüş səpirdə hicri, yəni tarixdəki Səmud xalqının taş oyub bina qopurğan cayı Vadil Quradını ötdü. Kişiler o yanın quduqlardan su tartib içmekçi bolup aldırashqan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o yerning quduqlardan su içmanglar, taharat muammanglar. Onun suyu bilan yoğurulgan xemirni tögü ulaqlarga halab qilib berib etinglar. Azraqmı yapsanmanglar, dedi ve ulan Salih aleyhisselamning tögüsü su içidigan quduqdan su tartib içishga buyurdi. Sahihul Buxoriy bilan Sahihul Muslimda Ibn Umar radhiyallohu anhumadan naql qilgan bir hadisda mundaq deyilgan: payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijri vodil qurodiki bir qadimiy xorobaliqning nomidan o'tganda o'zlariga zulm qilganlarning mahallasiga yig'izar bilan kiringlar shunda qilganda ularga kelgan azob oqibatlar sizlarga kelmasligi mumkin dedi ondin beshini mahkam o'rab ularni tiziltib vodidan o'tib ketdi yo'l ustida qo'shinning suv'i bo'lgan ehtiyoji bakmi eshib ketib musulmonlar oxiri payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ussizlikdan shikoyat qilishdi Bu çağda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taala'ya dua qılğan idi. Allah Taala şu an bir parça bulutni əvətib yağmur yağdırıb verdi. Bunun bilan hamma odam suğuqandı. Hətta тош toşqızıb ilişdi. Пайғамбар sallallahu aleyhi ва саллам Təbukka yaxınlab gəlgəndə qoşunğa söz qılıb: "Sizlər Allah xalisa ət Təbukka yetib barsızlar. Bəlkəm gün раса qızğanda ондан yetib berişinglar mümkün. Burun yetib bağanlar u yerning suyiga man bog'icha qo'l tekkizmasin dedi bu hadisni naql qilg'uvchi muoz roziyallohu anhu mundoq deydi shuning bilan biz adisi tabuk kentiga yetib bordik ikki odam u yerdagi bir buloq bo'yiga allaqachon berib bo'pti buloqni suyi nihoyatda oz sirg'ib turar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulardan buloqni suyiga qo'l tekkizdinglarmi deb so'rgan edi ular ha deb javob berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ozroq koydi Ondan helqi bulaqdan az-azdan o'chimlab elividi. Bir ikki odamning ichishga yetgudek suv yig'ildi. U bu suv bilan yuz ko'zini va qo'lini yuvgandan keyin helqi buloqqa to'kkan edi. Buloq suyi shu an bulduqlab chiqqili turdi. Odamlarning hammasi suvga qondi. Suv to'xtamay oqyotdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Muaz, өмірің яр бәсә, ұзаққа бамай мүш ерлерінің бағы босталыққа айланғанлығын көрсен, Bir kuni yo'l ustida yoki Tabuk kentiga yetib qolgandan keyinmi rivoyat birdek emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bugun kech qattiq bo'ron chiqadi. Hech kim o'rnidan turib harakat qilmasin. Tögisi barlar tögisining putini mahkam chigivasin dedi. Rostli shu kechasi qattiq bo'ron chiqdi. Bir odam o'rnidan turgan ekan, bo'ron uni paytig'i arablarning bir qabilasi o'rlashgan tog'ning nomi taraf kuchirvatdi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qitimqi safarda yo'l bo'yi namozlardan peshin bilan asrni shom bilan xubtanni jami taqdim ya'ni birini uzoq kechiktirib ya'ni birini ozroq kechiktirib ya'ni birini ozroq oldiga surib birlashtirib o'qish usuli bo'yicha ado qilmadi musulmonlar qo'shinining tabukka bargoh qurganligi uzoq musofani besib tabuk kandiga yetib kelgan musulmonlar qo'shinini dushmanning oldini to'sish uchun shu yerga bargoh qurib urushga tayyorlik ko'rdi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shiniga nutq so'zlab ajoyib fasoatlik labzi ixcham mazmuni mo'l so'z iboralar bilan qo'shinni ichki dunyolik baxt saodatning uli bo'lgan bu urushga chaqirdi qo'rqinchoqlikning nomussizlik oqibatidan va urushdan yoltiyishning u dunyo bu dunyodagi sharmandachiligidin ogohlantirdi jasur va botir bo'lishga undidi Jasorat bilan urush qilib shehid bo'lganlar oxiratda noil bo'ladigan alohida iltifatlarni xush bisharat yetkizdi. Buning bilan qo'shindikilarning ordig'i chiqib, ro'yi ko'tarildi. Ozuq to'lik yetishmaslik, lashkari aslahalar kamchil bo'lish va yer sharoiti bilan tonishmaslik qatorliq sabablar tufayli kelib chiqqan g'am andishlar zoil bo'ldi. Hammailan jushkon ruh va jangvar qiyofatga kirdi. Urush qizg'inligi kuchaydi. Ularning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zi oyoqlashmay turibla jang maydoni hozir bo'lsa, shu peti urushib shehid bo'lsaq deb ketishdi. Ammo Rum doiralari va ularning yollanma ittifoqdoshlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'shin tatib kelganligini anglagandan keyin vujudiga qo'rqinish ulashib sarosimga tushdi. Ular bostirib kelish u yoqda tursin, qandaq chekinish ko'yga tushdi va tarqab ketish qarorini chiqarishib, astag'ini chekindi. Бұның bilan Tabuk жеңі asosiy jihatdan oxirlashdi. Bu urush musulmonlarning yerim orlining ishki va сіртетке шаны шәукетіні ilgirkidan aslab ашырды. Әмді har қандық bir dushman күш musulmonlarning lashkari kuchini сәл чағылмайдыған bo'ldi. Musulmonlar bu qitimqi urush orqali qonliq еліш bilan мұ қолығы келіш тәскі тоқтайдыған ғайет зұр сияси вә ijtimai muvaffaqiyatlarga erishdi. Alayla Ayla hokimi Yohanna ibn Roba o'z ixtiyorligi bilan kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bojxiraj jizya topshirish va asli o'rinni saqlab qolish to'xtami imzoladi orqadilla jarba va azraq vakillari kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga boj xarajat topshirdiganligini bildirishdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir poch maktub yezib bir nusxasini ularga berdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayla hokimiga mundoq yozgan edi Nəhayət şəfqətlik, mehriban Allah'ın ismi bilan boshlayman. Bu Allah ve Allah'ın elçisi Muhammed tərəfindən eylə hakimi Yohanna ve onun xalqiga berilgan amallıq məktubudur. Ularning dengiz va quruqlik qatnışı Allah'ın ve Rasulining himoyasida aman islam bo'ladi. Sham va dengiz aralarındaki ahalilerden Yohannaga tabi boğallamış şuna ichida. Kimki əhdinamiga xiloflik qiladigan uning mili jini kapolatlantirilmaydi. Ondaqlarning mol mulki kuchi yetse og'allarga haloldir. Kelishimiga amal qilganlar mayli dengiz, mayli qurug'likda daxl tarifsizdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Tabukda turayotgan mezgilda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu ni 220 otliq bilan Dumatul Jandalning hokimi Ukaydir degan kishini tutib kelishga yevatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xolid radhiyallohu anhu ga: "Sen uni o o'g'layotgan yerdan topsan" deganida Халид разияллаху анва етіп келіп, оның qo'rg'inidan ko'z yetim yiroqlikda ko'zitib turdi. Bir chog'da бір yov kali kelib, uning qasrining darvozasiga o'sishga boshladi. O'kaydir buni to'yib kalini o'g'lig'ili chiqdi. Kechi bekmi yo'riq oydin edi. Shuning bilan Халид raziyallohu anhu uni tutib olib, пайғамбар sallallohu alayhi va sallamning oldiga olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning qinidan kechdi va 2000 to'ga, 800 tuya қой, 400 savut 400 neyzi tapşırdiganligi haqida kelishim imzoladi. Ukaydir baj tapshirishga qoyil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga Yohannaga yezib bergandek Dahma, Tabuk, Ayla va Tayma qatorida omonlik maktubnomasi yezib berdi. Bu bir qator faoliyatlar Rumliqlarning ketmini chopadigan shimoldagi arab qabilalariga hamda kona tajovuzchi xo'jayinlarga jon ko'ydirishning kammasga ketganligini davr chaqining musulmonlarning manfaatiga qarab aylanishga boshlaganligini aniq es qildirdi shunda qilib bu ислам islom davlatining shimoliy chegarasi davomli рум rum chegarasiga bevosita tutashdi bu zimin рум rum qo'lchimoqchilarimi hamda bu ziminda qonli qamchisini mangu o'ynatolmaydiganligiga ko'z yetib xursandi madinaga qaytish Musulmonlar qo'shini Tabukda nusrat qozonib, zafar bilan Madinaga qaytdi. Ular hech qanday peshkanlikka yo'liqmadi. Alloh taolo mu'min musulmonlarni qonliq to'qinishdan saqladi. Biroq qaytish yo'lida bir davon bo'yiga kelganda munofiqlardan 12 kishi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaslab o'ldirish suiqasdini planlagan bo'lsa-mu amalga oshmadi. Voqeaning jarayoni mundaq edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaytish yo'lida bir davondan eshib o'tatdi. Әммар ибн Ясыр разияллаһу анһу payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning to'gisini yetlab ketyotadi o'zaypa ibn yaman roziyallohu anhu to'gining kayindan haydab ketyotadi cho'ng qo'shin tog' bag'ridagi tuzlanglikdan mang'an edi bu munofiqlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muobizasiz qolgan purstidan foydalanib qo'l solmoqchi bo'ldi bir chog'da ushtumtut orqadan bir qancha kishining oyoq tivishi anglandi qarisa bosh ko'zlarini o'rvogan bir qancha badbaxt devaylab kelyotadi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uzayfa roziyallohu anhuni ularning uloqlarining beshig'a qo'lidagi dobilig'i bilan urib o'rkitishga yevatdi shuning bilan alloh taolo ularning dillariga vahima va qo'rqinch solgan chig'i ular qochqan peti berib qo'shinning orqasiga qo'shilib oldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uzayfa roziyallohu anhuga ularning nomlarini va pilollig'an suiqasdlarini aytib bergan edi Шуңа Хузайфа разияллаһу анһу пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның мәхбиетлигini саклыгыч иде дип аталган. Аллаһ таала бу вакытта ular ishga oshmaydigan ishni ishga oshirishga urindi ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'ltirishni qasdladi so'ri tavba yetmish to'rtinchi oyatning bir qismi degan Пайғамбар payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaga yiqinlab kelib madina shahri ko'zga yiroqdan ko'rinuvdi bu toba yaxshi joy ovi uhud deg'i biz uni suyimiz umu bizni suyidi dedi madina xalqi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qaytib kelganligini anglab qo'zg'alib ketdi ayollar bolalar va qo'l cho'rilar qizg'in olqish sadolarini yangritib musulmonlar qo'shinni qarshi olish uchun chiqdi ular qo'shinning qadamlariga mos keltirib moni nazmini o'qiydi rasululloh to'lin oydek chechib nur chiqib keldi saniyatul vadidin allohga shukr qilmoq bizga lozim Birər insanğı qol üzmüsili duadın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Təbokka Rəcəbdə atlanğan idi, Ramzanda qayıtıb gəldi. Bu cəngi 50 gündək vaxt sərb oldu. Bunun 20 günü Təbokda ötdü. Bir aydək vaxt berib gelişki sərb oldu. Təbuk cəngi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qatnaşqan ən axırqı cəng bob qaldı. Səbtin suğurlu valğallah. Təbük cəngə özünün özgüç qiyin şərt şəraiti bilən Allah Taala'nın bir qitimliq çoğ sınıqı boldu. Bu cəngdə həqiqi və səmimi sadiq mömin müsəlmanlar bilən şəkil müsəlmanlar eniq ayrıldı. Mana məşindaq şəraitdə sınaş Allah Taala'nın ilahi qanuniyeti olub, bu vaxtda Allah Taala mundaq deydi. Allah yamanni, yəni munafiqni yaxşıdan, yəni mömindən ayırmağıca, möminlərni, yəni sizlərni hazırki pitanlarda qoymaydı. Sör Al-Imran 179 oyatning bir qismi. Bu jangga haqiqiy musulmon bo'lgan kishilar qatnashgan edi. Hatto bu jangdan o'zini chetga elish shu kishining munofiqligining belgisi bo'lib qoldi. Biror odam urushga chiqmaganligini iroda qilib, o'zini chetga olmoqchi bo'lganda, kishilar buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga aytsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning bilan ko'ringlar bo'lmasin, agar uningda yaxshilik bo'lsa alloh uni sizlarga cho'qim qo'shadi undoq bo'lmasa alloh sizlarni uningdan saqlagan bo'ladi deydi Шоңа bu qitim растылла o'zdirsa, amli qiyinchiligi bola yoki Alloh va Allohning payg'ambariga yolg'on етіп, yolg'ondan бағаны көрсетіп, қип qilishga ruxsat so'rganlar va yoki boshdan ақыры ruxsatni so'rmay, uyiga kirib yetib olgan yuzi qilin мұнафиқлалық қып қалды. Шундақ, Bu yerda yana hech qandaq bahonasi bo'lmagan ahvoldami yanil qilib qolgan samimiy musulmandan 3 nafar kishi bor edi. Alloh taolo ularni qattiq imtihan qilib sinagandan keyin yana tavba ato qildi. Vaqaning jarayoni mundaq bo'lgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelgandan keyin Uddulla masjidga kirib ikki rakat namoz o'qidi. Ondan odamlar bilan ko'rishgili o'ltirdi. Bu chog'da oldi bilan yanali munofiqlar, ular 80 nacha odam edi. kelib turlik bağını ve özrü əmli qiyinçiliklarını körüstüb qasam işkilə durdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olanın taşqı ifadesini etibarı elib, namaqulluğunu qobul qıldı ve ola bilan qol elişi bəyətləşdi və məğbərət diledi. Amma olanın işki dünyasını Allah Taalağa tapşırdı. Biroq eliqi oq ko'ngil musulmonlar ular Kab ibn Malik, Murar ibn Robiya va Hilal ibn Umayyalar edi. Rastchillikni tanlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga yolg'on yovdoq so'zlar bilan kelmadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarni bu uch kishiga gap qilmaslikqa buyurdi shuning bilan bu uch kishiga nisbatan keng ko'lamda munosabatni uzish jazosi yurgizildi kishilarmi ularga yaxshi qaramadi hatto ona tuproqmi hamda ularni qo'yniga olmaydigandek tuyuladi kang jon torliq qildi nafsi siqildi ularning qiyinchiligi shu darajaga berib yetdiki munosabat uzish jazosi yurgizilib 40 gündən keyin ular xotin və balı çaqılardan ayrılıb turishga buyuruldi. Shunda qilib ularga yurgizilgan jazoga 50 kun to'shdi. Ondan Alloh taolo ularning tavbasini qabul qilganligi haqida mana oyatni nozil qildi. Jihadga chiqmagan 3 kishining му mu Alloh qabul qildi. Shuncha kang zimin ularga tortuyilgan, ularning jonlari siqilgan, ular Allohga tavba qilmay turib, Allohning g'azabidan qutulish mumkin emasligiga ishongan edi. Ondan ularning tavba qiluvchilarning bo'lish uchun Alloh ularni tavbaga muvaffaq qildi. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir, bandalarga nihoyatda mehribondir. Sura Tavba 118-oyat. Barlıq musulmanlar xuşal boldu. Bolubma yeliqi 3 aylan tasavvur qığılıb olmaydigan dərəcədə şatlıq çömdü. Ola bu qıtım özləri sadır qığan günahdan paklanğanlığa təntəni qılışdı. Kişilər ulanı təbrikledi. Ətrafında şatlıq sadaları yanırdı. ular kelgan ketganlarga so'g'i salomlarni hadiya qilishdi va xayri saxovatlarni otidi bu soat bu minutlar ularning hayotidagi eng baxtli daqiqalar bo'lib qoldi ammo o'zri sababidan bu qitimqi jangga chiqolmaganlar haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaga yiqinlab kelganda mundoq degan edi madinada bir qism kishilar qolganki sizlar mayli bir musofani bilsanglar mayli bir vodini kesib o'tinglar ular sizlar bilan savobda tang sherik bo'ladi ularni o'zri to'sib qo'ygan sahobilar ey rasululloh ular madinada qilib qolgan turug'liqmi shundoq bo'lamdi deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ha ular madinadan ayrilmay turibmi shundoq savobga ega bo'ladi dedi tabuk jangining ta'siri bu jang musulmonlarning ta'sir doirasining kengayishi va ularning arab ziminidagi hukmronlik nupuzining texmi zo'rayishi uchun nihoyatda yaxshi boshlanish bo'ldi kishilarning nazarida amda arab zamanida islom kuchlaridan boshqa hech qandaq bir kuchning mavjud bo'lib olishi mumkin emas degan qarash shakllandi musulmonlarga tish tirnig'icha saqlab yuradigan qoldiq munofiq johillarning qalbidagi razil orzu armonlar ko'pikka aylandi ular borliq umid va orzularini rum tajovuzchilariga bog'lab kelgan edi bu jangdan keyin ular birdilla jimib ko'z yumqilib bo'lmaydigan real amaliyot oldida bosh egishdi Әмді мұсылманларның оларға, яны мұнапықларға мұлайым вә сыпайы муамыл қылышының зөрейіт қамыған еді. Шуңа Аллах Таала оларға нисбәтен қатты қол, қатты болышқа бойреді. Хәтта оларның сәдиқа вә зәкатларын қабул қылыштан вә олар хақында дуа истихбар телештен, жиназа вә қабір бешінде тұрып оларға тәзия вә тәсәлли бериштен тосты. مسجد نامده بنا قلواغان هلق سوقس و فتنه پاسد اوزی چوب تشلنده و مشاخت برقانچ آیت نازل بولب اولانın رسواسی چخته. Әмді оланы тонуеліш тәскі тоқтамайдыған болды. Чүнкі бұ вақтыки айетлі, Goya uladın Мәдинеде turishliqlarning ismligini oshkori e'lon qilgandek aniq va ro'shan edi. Bu jangning ta'sir doirasining naqadar cho'ng bo'lganligini shuningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, arablar makka fathiyasining oldi keyinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ancha muncha elchi yo'llab el bo'lish yo'lini tutgan bo'lsimi lekin elchi yo'llashning zo'r to'lqini mushu jangdan keyin eng yuqori pallaga ko'tarildi hatto bir mazgil madina ko'chalari elchilar bilan avatlashib ketdi Qur'on Karimda bu jang haqida to'xtalganligi. Bu jang haqida Qur'on Karimda xeyli ko'p oyatlar nazil bo'ldi. U oyatlarning bir qismi jangga otilinishning oldida nazil bo'lgan edi. Yana bir qismi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinadan qo'zg'algandan keyin yo'l ustida nozil bo'ldi. Uchinchi bir qismi bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelgandan keyin nozil bo'ldi. Bu oyatlar mazkur jangning qiyin shart-sharoiti, munofiqlarning rasvoyi azam bo'lishi, samimiy, sodiq, ixlosman mujohidlarning fazilati, jangga amali qatnashgan va yoki ma'lum sabablar tufayli madinada qilib qolgan oq ko'ngil mo'min musulmonlarning tavbisining maqbul bo'lganligi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi jangga amili qatnashgan va yoki ma'lum sabablar tufayli madinada qilib qolgan oq ko'ngil mo'min musulmonlarning tavbisining maqbul bo'lganligi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oldi shu yili yuz bergan mo'yim voqealar shu yili tarixi ahamiyati zo'r bo'lgan bir qancha voqea yuz berdi Peygamber Пайғамбар aleyhi ve sellem Табуктан қайтып келгенден кейін Medine'de Уваймир Ejlani билан onun ayalı отырысында lanet etişi ve жүз yüzbədi. 2. Özünün zina payışı ütküzgeligini итраф kıp келген Ғамид қабилесінен boğan bir ayal balısını әмчектен ayırıp келгенден кейін Çalmiki sakılıp өлтірілді. 3. Әбәшістан padişahı Әсхаматул Наджаши vapat boldı. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның ғайбаны намазны түшірді. 4. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Осман ибн Аффан разияллаху анһудеки қызы Умму Күлсім разияллаху анха вапат болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оныңға қатты қайғырды ва Осман разияллаху анһуға "Әгер янымда 3 bir бір қызым болған болса, оны әлбетте yana саңа ятлық қылған болаттым" деді. 5. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Табуктан қайтып келгеннен кейін munofiqlarning katta beshi Abdullah ibn Ubay ibn Salul o'ldi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам uningga mag'firat tiladi va Umar разияллаху anhuning to'sib qarshi turganiga qaramay, uning meyit namozini tushirdi. Keyin Qur'on Karimda Umar разияллаху anhuning irodasini qo'llagan oyat nozil bo'ldi. Davomi bor.